บุ๊กทูสี่สิบสองการเที่ยวเมืองตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Da li je pijaca otvorena nedeljom? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ Da li je sajam otvoren ponedeljkom? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ Da li je izložba otvorena utorkom? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ Da li je zoološki vrt otvoren sredom พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ Da li je muzej otvoren četvrtkom? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ Da li je galerija otvorena petkom? สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ ดาลิเซสเมฟอตโกราฟิสติต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะมอราลิเซปลาติติอุลาสค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะคอลิโกคอสตาอุลาสมีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะอิมาลีปอปุสต์ซากรูเป มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ Ima li popust za decu? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ Ima li popust za studente? นั่นตึกอะไรคะ Kakva je to zgrada? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ Koliko je stara ta zgrada? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ Ko je sagradio tu zgradu? ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม Ja se interesujem za arhitekturu. ดิฉันสนใจในศิลปกรรม Ja se interesujem za umetnost. ดิฉันสนใจในจิตกรรม Ja se interesujem za slikarstvo.